Kimsa Kaj capítulo. Alien ruraymanta. Wawje panillaykuna. Señor ninchikpiyaku sikuychik. Alien nikichikpaj con. mana amispay ñawpaj nimusqaykunata huktawan qillqamuykichik. causa allquyna manta Tukuy mana allen kunamanta hinaspa judiohina manta Chihab señalasqakunaqa ñuqanchikmi kanchik. Espíritu chik mi Dios duran adoranchik, inaspam y Nispa salvasqa chapi jik, aychapi señalachikuyman mana hapipakuspa. Ñuqapas aychapi señalachikuypiqa confiakuymanmi, sichunpipas señalachikusqanpi confiakuptinqa. Nyujapas chaykunapiqa ñuqapas man mi, mi, Jarikaini la señalawarqaku. Benjamin manta kaj Israel mi mikani. Taita punim hebreo rimaj kani. Dios y mainan piensas mantañatagmi fariseo karjani. Kresqaykuna chihapuni piensas paimi. Dios munas y Jesucristuman iñiqkunata ñakarichinaypaq pajatikacharjani. Leyta complespaymi mi sumahta mana yo Kunanmi ichaqa ñawpaqpi allinpaq hapisqaykunatapas manabalejpaqña hapini Cristurayku, manataqmi chayllachu. ASUANJA Señor Jesucristuta reqsinayraykum, tukuy imatapas ta hapini. PAIRAIKU TUKUITA pierderuspaymi, chaykunataqa hupata hinaña hapini. CHAINAPI Cristuta tarinaypaq, hinaspa paywan hukllaña kanaypaq. Kamachikuykunata kasukuspaiga, Hina huchayuqllaraqmi Kachkarhani, Kristuman Inikuptimi ichaqa mana huchayuqpaqña Dios chaskiwan. Llapa imatam sajeruni Kristuta riqsikunaypaq. atinin atiynin nyakaris mang hina wanyukus paipas paiman Rikchakoh Kanaipah, inaspa Dios munaptinga nyugapas kawsarimunaypaq kallpanchakuspa premio chaskinamanta. Nichkaneja manam tukuy imapas hayparusqaytachu, utaq hispisqaña karusqaytachu. Asuanga kallpanchakuchkanim salvawagni Kristupa munasqanman hina kanaypaq. Wawqipanillaykuna, manaraqmi ñuqapas haypaniraqchu. Aswanja ñawpaq rurasqaykunata qunqaruspaymi, hamuqkaqkunata kalpan kallpanchakuchkani. Carerapi hinam Kalpachkani, chayanayman. Chaynapi Jesucristuntakama Diospa hayawasqan tachaskinaipa. chaskinaypaq. Chaynaqa llapallan qispih kaqkunaqa chay nisqaykunaman piensa sunchi. Imamantapas hukmanta Dios Diosninchikmi intindichisunkichik. causas sapakamapa Dios pa' palabran Hanchikman Hinaya kachun wawqipanillaykuna ñuqaynalla kaychik tapas ñuqayhina purtakuqkunatapas ejemploykichikpaqya Hapichik, ñam achka kutitaña nirqaykichik chaymi kunanpas waqaspay huktawan nimuykichik iñikuniñam nichkaspankupas achkallañam Cristupa cruzpi wañusqanta despreciachkanku manallinta allinta kawsaspanku chayna kaqkunaqa wiñaypaq ñakariypim kanqaku Paykunaqa Dios kanankupas kachkaptinmi mikuyllapi ukupakunku. kupas kachkapting mi, aswanraq alabakunku kai vidapi mi piensaspanku. Ñuqanchikmi ichaqa anaqpacha y kanchik y suyachkanchik Señor Jesucristupa kutimunanta. Paimikai kay ñakarij kuerponchikta musuqyachinqa sumasumaj kancharij cuerpuman rikchakuqtaña. Chaytaqa ruranqa tukuy imapi munaychakuspa atiyninwanmi.